Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Vayeshu Tranakaraya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta, Namo Hridaya Aravtaishyam. सर्वम् आर्तसाधनं शुभम् अजेयं सर्वभूतानां भवमार्गविशुदकम् ॐ तत् यथा आलोके आलोके लोकमति अतिक्रान्ते हे हे हरे महाबोधिसत्त्व स्मर स्मर हृदय कुरु कुरु कर्म साधाय साधाय धुरु धुरु विजयन्ते महाविजयन्ते धार धार धारेन्द्रेश्वर Čala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshvara, Raga, Visham, Vinashvara, Dvesha, Visham, Vinashvara, Moha, Čala, Visham, Vinashvara, Hulu, Hulu, Mala, हुलु हुलु मल बुलु भवे पद्म नाभ सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिया बोधिया बुधाय बुधाय मैत्रेय नीलकंत दक्षिण प्रागादाय स्वाहा महासिदाय स्वाहा सिद्ध योगेश्वराय स्वाहा नीलकंताय स्वाहा चक्रयुक्ताय स्वाहा पद्महस्ताय स्वाहा शंकर शुद्धने बोधनाय Sváha Váma stita Krishna Jinaya. Sváha Vyagra Karma Vyagra Charma Nivasanaya. Sváha Namo Ratnatrayaya. Namo Arya Avalokiteshvaraya. Om Siddhantu Mantra Padhaya. Sváha.